obavezni da pratimo volju gospodnju koja se projavljuje kroz crku gospodnju, e, dužni smo da, kao i prošle nedelje, tako i ove, svi zajedno i na ovaj način i u ovom terminu obratimo pažnju na sveto znamenje krsta gospodnjeg, koji predstavlja sabirno sočivo gdje se život Boži, život Sina Božijeg otkriva, nudi, daje i vjernima predaje kroz krst. I gdje mi svojim životima i svojim krstovima prilazimo i u tom spoju svetotajinskom dolazi do sveštenog kontakta ili aktiviranja sile jer samo u svjetlosti krsta, u toj šifri tajanstvenoj, otkrivamo život i samo tim ključem, ključem krsta, otkriva nam se istinsko znanje. Istinsko znanje jeste bogopoznanje. Znanja izvan bogopoznanja nema. A bogopoznanja nema izvan Svete Trojice i izvan krsta na kome se sin, jedinorodni sin velikoga oca raspeo i na taj način iscijelio našu ranu i njime proputio ili otvorio put u život. Na tom putu dužni smo, kako smo jutros od njega čuli, i tu bi trebao da bude kraj svakoj drugoj priči, svakom praznoslovlju, jer smo čuli od njega iz prve ruke, niko nije to ni prepričavao, niko to nije ni tumačio, Marko je zapisao u Svetom Evanđelju Duhom Svetim, a mi smo čuli njega gdje govori. Ko hoće da ide za mnom, a to čitajte, braći i sese, kao da vam se život obraća. Ko hoće život vječni da ima, da se odrekne poluživota, mrtvoga življenja. Neka to skine sa sebe, neka se, ne samo neka se odvoji, nego neka se odrekne toga. Znate, to je malo e, dublje traženje, odreći se nečega, svim svojim bićem, i srcem, i umom, i voljom, odreći se tog života. Da kažemo, prezreti ga, da bismo mogli da primimo onaj novi, po kvalitetu, neuporedivo bolji život. To odricanje od mrtvoga življenja, od lažnog života ili životarenja, predstavlja naše nošenje krsta, naš podvig u crkvi i tim našim krstom, ukoliko ga nosimo onako kako treba, sa Božim blagoslovom, mirno, tiho, kao jagnjad, tim krstom mi privlačimo silu sa onog velikog jedinstvenog krsta gospodnjeg. I Golgotska žrtva, koja je prinjeta radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, dotiče nas. I iscjeljuje, to jest spasava, isisava onaj otrov satanski koji je kroz neposlušnost ušao ljudsku prirodu. A krst jeste i simbol poslušanja, kako se kaže za sina, da je bio poslušan ocu i to do smrti smrti na krstu. I to on poslušnošću, ali on je kao Bog uvijek poslušan ocu. ali ovdje je projava poslušanja ljudske prirode, one bolesne prirode. Ovdje se moja bolest i vaša bolest isjeljuju. Moja priroda i vaša priroda se isjeljuju u ličnosti Boga čovjeka jer on ljudskom prirodom sluša Oca Nebeskoga i to ga sluša do smrti, smrti na krstu. Neposlušnost praroditelja izvala, izazvala smrt, tešku smrt. Poslušnost Sina Božjeg izazvala je promjenu izazvala je život, razrušila je smrt, razrušivši prepreku, a to je neposlušnost. I otvorila su se vrata vječnog života. Ali na ta vrata, braći i sestre, može da uđe samo onaj koji krst nosi, noseći ga poštuje krst gospodnji, kojim su se vrata otvorila. Niko ko ne bude krst na sebe imao neće ući u carstvo nebesko. Ne samo što neće ući, braći i sestre, nego on ne može ni azbuku novoga života da nauči. On ne može ni jedno slovo onog jezika budućeg vijeka da izgovori. On ostaje vječno nepismen, ostaje nijem za novo slavoslovlje. Jedina njegova pjesma biće ona muka, ona cika, oni jauci, oni koji budu pripadali carstvu neprosvećenih i neposlušnih. Zato je Gospod jutros u Svetom Evanđelju rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme svoj krst i krene za mnom. Na te riječi koje mi i čujemo i ne čujemo, koje mi čujemo pa čudesno brzo zaboravimo, koje mi čujemo pa na razne načine tumačimo, na te iste riječi neki od nas ljudi odreagovali su ispravno. I ta reakcija, braće i sestre, prepoznata u našoj crkvi kao svetost, odanost i vjernost do krvi, istaknuta je u određenim prazničnim formama. jedna od projava poslušanja ovom pozivu gospodnjem, da uzmemo krst i da krenemo za njim, da se odreknemo sebe, da izgubimo život, da bismo stekli onaj pravi, da ne čuvamo lažni život, jer ćemo izgubiti onaj istinski, Istina tog evanđelja potvrđena je u prazniku koji smo nedavno, to jest juče praznovali. Kad smo se sjećali svetih mučenika sevastijskih, njih 40 na broju. U periodu Velikog posta crkva ne blagosilja velike, praznične, ili kako se to kaže, polijelene službe, drugačije ritam. Crkva ne blagosilja ni služenje svetih liturgija, izuzev one pređe osvećenih darova, A kad su u pitanju mladenci, njih četrdesetorica, onda blagosilja kaže, e sad, pjevajte. A to nije bez razloga, braće i sestre, jer njih 40 čuli su riječi gospodnje i na jedan izuzetan način, onako moćno i saborno, sve ono što je gospod jutros rekao i ono na što nas je pozvao, oni su ispunili od riječi do riječi. I zato, prateći događaje vezane za njihovo žitije, posmatrajući njihovu veliku pobjedu, mi, zahvaljujući njihovoj žrtvi, otkrivamo i značaj i silu ovih gospodnjih riječi. Da onaj ko izgubi život svoj, Boga radi, crkve radi, i evanđelja radi da će ga naći. A onaj koga čuva, bojeći se crkve, bojeći se blagoslova, bojeći se krsta, a to čuvanje danas je usavršeno, znate, danas smo usavršili bjekstvo, usavršili smo metod eskiviranja krsta raznim anestezijama, raznim olakšicama. Sve to, braći i sestre, jedna masovna bježanija od Božjega blagoslova, od krsta gospodnjeg, u krajnjem od istinskog života. I mnogi danas čuvaju život svoj, gubeći ga. Mnogi danas nose krstove, ali ne one koje je Bog dao i koji spasavaju, nego one koji nizvode u ad, živeći, trudeći se i stradajući uzaludno. Zato je praznik svetih mladenaca, njih četrdesetorice, od ogromnog značaja za ovo naše vrijeme. Međutim, on je bio od velikog značaja i za naše svete pretke, među njima iz velikog među velikima svetoga Vasilija, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske. Tu, braće i sestre, ispod naših novina, ispod naših televizora, jastuka, cigareta, daljinskih upravljača, kompjutera, frižidera, namještaja, automobila, kozmetike. Nalazi se jedna knjiga koju su sveti oci hilandarci izdali broj 37, hilandarski putokazi, to je putokazi na putu krsta, jer na krstu, odnosno na putu krsta, imamo i signalizaciju, je tako, imamo znake, tu pored puta, kako, kuda, a to su učenja naših svetih otaca i To je njihov glas, svešteni glas, pastirski glas. Jer svaku generaciju vodi glas pastira. Jedan je pastir, jedan je arhipastir, to je Gospod Isus Hristos. A njegov glas se čuje kroz glas i kroz glasove crkvenih arhijereja, sveštenika i učitelja. Uvijek jedan glas. Zato i naše vrijeme nema potrebe da traži druge glasove, druge vodiče, a bolje ne može naći od velikih hjeraraha, a među njima je posebno istaknuto ime Vasilija, velikoga. I mi, braće i sestre, imamo veliki blagoslov, evo večeras sa vama i da ga podijelimo, u vidu besjede svetoga Vasilija na praznik 40 sevastijskih mučenika. Ovaj praznik, događaj, a ova beseda će to pokazati, e, potpuno odslikavaju blagoslov gospodnji i potvrđuju da ako hoćemo da nosimo krst, da će biti sve onako kako je Gospod blagoslovio. U isto vrijeme rešavaju i dilemu, jer može neko da pomisli da on možda i nosi krst, možda neko da pomisli da je krst nemoguće nositi, možda neko misli da se krst nosi na ovakav ili onakav način, međutim, crkva ističe prave krstonosce, prave mučenike, Sveti oci to prepoznaju pa se pažnjom zadržavaju i besjedama, odnosno velikim pohvalama, ističu ih kao primjer nošenja krsta za buduće generacije. Velika bi šteta bila, a velika šteta je nastala zato što mi ne poštujemo, a mnogi od nas i ne poznaju svete mučenike sevastijske. Vjerujem da i među vama nije mali broj onih koji o njima gotovo ništa ne znaju. Ima li kaluđera živih? Ovdje? Nema, svi su odsutni, je tako? Dene, u lobi jednog pa ga dovete. Beseda svetog Vasilija, braći i sestre, ukazuje nam da je mnogo važno da ako je crkvi važno, da ih posebno ispoštuje, da i mi kao neposlušna čeda crkve promijenimo svoj odnos prema njima. E, nama u Crnoj Gori pripada i posebna novo zadata obaveza da poštujemo mladence zato što se istog dana e, slave i novo proslavljeni momišićki mučenici, 40 učenika i njihova dva učitelja, ali tada sveštenika, dva sveta sveštenika koji su svojim učenjem uspjeli da prinesu na žrtvenik gospodin 40 svojih đaka, mladih ljudi. Istog dana slavimo i momišićke mučenike. Tako da je sad e, to nova obaveza, novi blagoslov, ali i nova obaveza da se upoznamo i sa 40 sevastijskih, da bi poštujući njih mogli da ispoštujemo i momišićke. Mi smo prvi koji ne poštuju momišićke kako treba. A zašto? Jer nijednom nismo bili da se poklonimo njihovim moštima od kad su kanonizovani. Nijednom. Crkva je dala signal. Kanonizacija je obavljena. Međutim, mi nismo mrdnuli, mi nismo bili tamo da se poklonimo, a nismo jednom bili u Podgorici. Oče Serafime, u Keliji žitija, e, imaš tamo žitija za mrt, pa donesi. Večeras donesi, nemoj sutra. Večeras, večeras. Evo, predlažem da uzmemo nešto od bogate otačke trpeze, koju je ovom prilikom postavio veliki domaćin, veliki Vasilije. U njegovoj besjedi, a evo vidite kako to u crkvi biva, besjede izgovorena davno, u ona vremena sačuvana, plovila kroz vrijeme, napajala duše mnogih, jer besede svetog Vasilija, to treba da znate, one su, mnogi od njih su dogmatskog karaktera. Mnoga njegova pisma crkva je uzela i po njima pravila i procjenu vremena i utvrđivala istinu vjere. Sasud duha svetog. Sve što je napisao ima duhovnu vrijednost. I besede koje je izgovarao ostale su uklesane duhom svetim i plovile kroz vrijeme, napajale duše mnogih, evo došlo je i do ovih naših dana. To je veliki blagoslov i veliki Božji dar. Evo i mi večeras pred sobom, iako po mnogo čemu različiti od svetog Vasilija, mnogo se razlikujemo od naših svetitelja, međutim, crkva nam je zajednička, majka nam je zajednička, iako naš odnos prema njoj nije isti, sveti Vasilije je mnogo volio majku, crkvu, mnogo volio oca Nebeskog, svim srcem ljubio njegovog sina, jer je otkrio ljubav očevu kroz žrtvu sina očevog. I zarad tog poštovanja i ljubavi primio je duha očevog, duha svetog. I zato ono što govori uvijek je u slavu svete živonačalne i jednosušne trojice. na početku besjede, Sveti Vasilij ima gust stil, raskošan, ali u duhovnom smislu ne kao što je raskošnost e, duševnih pisaca. Znate. Od čijih knjiga čovjek ne može i u sobstvenu kuću da uđe, niti da diše, jer je takva ugojenost, strasna, da zauzimaju po metar i po, dva metara na policama i onda čovjek i to malo kvadrature što ima gubi od te sujetne i sujetom zadojene misli. A kod svetih otaca, braći i sestre, u nekoliko rečenica imamo sve. Jer su pisane duhom svetim. I ova besjeda je takvog kvaliteta i tog porijekla. Na samom početku govori o tome da mučeniko ljubci, on tako naziva poštovovace svetih mučenika, a vi znate da u našoj crkvi to nije, nažalost, pravilo danas, mada mi nismo mjerilo crkve, mi smo jedna od najbolesnijih generacija po tom pitanju. I daj Bože da se to što prije promijeni. Ali u drevna vremena mučenici su bili izuzetno poštovani. U svetim službama, sad posebno u toku posta, u posnom triodu, to je bogoslužbena knjiga gdje se nalaze službe i crkvene himne, ima jedan tropa koji se naziva mučeničan, u kome se proslavljaju mučenici i zauzimaju posebno mjesto. E to je velika slava crkve. Čovjek koji svoju krv, ne slova, znate, mi pogotovo danas, to, nama se krv razboli od slova. Toliko pričamo, toliko prazno mislimo da se na kraju razbolimo od leukemije a sve na izgled bila pobožna priča. Mučenici su krv izljevali za gospoda, sa vrlo malo riječi. I crkva to prepoznala. I uvijek i danas poštovala. Crkvi, vjerni i u crkvi odgajeni ljudi, uvijek su bili mučenikoljubci. I mučenike poštovali. I danas, braći i sestre, hram oltar, sveti prestor i učasna trpeza, ne može da se smatra osveštanim ako u njega ne uđu kosti mučenika. Na dan posvećenja sabornog hrama, Hristovog vaskrsenja, imali smo blagoslov da budemo u hramu, kad su svi drugi izašli iz hrama, jer je takav poredak posvećenja, svi izlaze da bi se hram otvorio rukama arhijereja i onda narod ulazi za arhijerejima. I smo imali poslušanje da budemo pored kivota sa moštima svetoga Jovana Krstitelja njegovom rukom, e, tako da smo ostali u hramu nas nekoliko sveštenika. Imali smo poseban blagoslov da gledamo u zatvorena vrata iz hrama. I u trenutku kada arhire, arhirej govori vrata uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, jer ulazi car slave. Onaj sve što iznutra pita, ispsaltira, ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, on je car slave. To se ponavlja tri puta. I treći put kad kaže u ovom slučaju patrijarh Sarigradski, on je car slave, vrata hrama se otvaraju i prvo što smo gledali, braćo i sestre, bio je onaj diskos na kome su bile mošti mučenika, koje će biti ugrađene, sad već jesu, u časnoj trpezi hrama Hristov Vaskrsenja. Ko je otvorio vrata? Mučenici. Ko je u trpezi časnoj? Mučenici. Čije kosti? Mučeničke. Koga crkva ljubi posebno i slavi? Mučenike. Koga hrišćani? Pravi hrišćani odnjegovani, odgajani na grudima majke, voga, mučeni. Kako ih nazivamo? Mučeni ko ljubcima. Sveti Vasilije ovako kaže i time počinje. Da li će se mučeni ko ljubac ikad nasititi pominjanjem mučenika? jer čast koju ukazujemo najodvažnijima od naših sa sluga ili sa podvižnika, dokaz je naše privrženosti zajedničkom vladici. Jer kad poštujem mučenika, najodvažnije među nama, koji je krv prolio za vladiku, a ja pomalo postim, pomalo se molim, pomalo i ponekad sam dobar, za razliku od njega, koji je krv prolio, kome je glava otkinuta za njega, koji je velike muke podnio za njega. Ako ga ovako pomalo i ponekad dobar i pobožan slavimo, slavim i vladiku, radi koga je smrt okusio i krv izlio. Potvrđujemo privrženost. Nemamo takvu odvažnost kao on, ali ga slavimo, priznajemo, poštujemo, moštice livamo, praznike praznujemo, hramove zidamo, živopare pišemo i pjevamo. A on je jedan od nas, braći i sestre. Znate, sveti Đorđe, onaj Đorđe, po kome davno se ime Đurđev dan, veliki Đorđe, koji ima bezbroj hramova po čitavoj vaseljenju, on je bio jedan od nas, znate, tu 20. godina. Otkud sad takva slava za momka takvog? od krvi izlivene za vladiku. I mi svi, poštujući Georgija, potvrđujem, ali na pravi način, ne mislimo ono promašeno, prazno umno praznovanje, praznujemo, nemamo pojma ni koga praznujemo, ni zbog čega, ne mislimo na to, nego na pravo liturgijsko praznovanje. Mi, iako nemamo takvu smjelost, takvu odvažnost, velika odvažnost, mi ipak poštujući, ljubeći ga, cijelivajući mu ikonu, mošti, zidajući hramove, pjevajući mu službe, znate, imamo Đurđevdan, pa bdenije, pa liturgija, a mi tamo slavimo svetoga Đorđa, nemamo odvažnost, ali pjevamo njegovu čast i slavu i u čast njegove, njegovog vladike, potvrđujemo našu privrženost istome Bogu, istome vladici, zajedničkom vladici, i, i njegovom i našem. Zato je mogućnost koju imamo u crkvi da slavimo svetitelje, veliki blagoslov, braći i sestre, jer pruža nam šansu da nadoknadimo nedostatke. A sveti Vasilij će objasniti e, šta još nudi mogućnost praznovanja i slavoslovljenja svetih mučenika u konkretnom slučaju svetih 40 sevastijskih. Očigledno je da onaj ko bude hvalio najplemenitije muževe neće odbiti da ih podražava u sličnim okolnostima. Iskreno ublažavaj onoga koji je pretrpio mučenje, da bi i sam postao mučenik po proizvoljenju i da bi se bez progona, ognja i bičeva udostojio istih nagrada. Hoće da kaže sveti Vasilije, ako poštujemo njegovo mučeništvo i proizvoljenjem, e, šta bi to značilo proizvoljenjem, voljom, namjerom, onako negdje tajno u dubini, i sami poželimo takav udio, e, sad govorimo iz perspektive Boga kome služimo, to se, braćo i sestre, i te kako cijeni, jer namjera da postradamo, potvrđena e, ljubljenjem i ljubavlju prema mučenicima, od gospoda je primljena u neku ruku kao spremnost da se žrtva prinese. I to i bez šibanja, i bez vatre, i bez muka. Onaj koji u namjeri ima želju, on, ali to je sad već pitanje promisla Božja, u slučaju da bude izazvan, da bude prozvan i prizvan na mučenje, ima prostora da primi blagodat koja daje silu mučenicima. Ali ako ne bude prizvan, sam njegov odnos prema mučenicima znate, daje vrijednost srcu. I takvo srce Bog prima, cijeni i blagosilja kao srce mučenika. Po proizvoljenju. Imate, braći i sestre, na Svetoj gori Imate danas kod ljudi molitvenog duha, kad čitaju mm. žitije mučenika, kako sastradavaju, znate, kako, kako plaču, kad se služe službe, znate, kako, kako se ujedinjuju sa mučenicima po duhu svetom, to je u duhu svetom. Kad čitaju e, stradanje nekog mučenika ili mučenice, pa sastradavaju, znate, Oni primaju blagoslov od Boga, kao mučenici, jer cijene mučenika. A ko je taj mučenik? To je onaj koji je prolio krv za mene, za gospoda. A gospod te gleda kako poštuješ njegovog mučenika, dakle poštuješ i njega. Pa te blagosilja, kao, nazovimo to ovako kako je sveti Vasilij nazvao, mučeniko ljubca. Znate? Nažalost, Mi nismo takvi braći i sestri. I to treba da promijenimo. Svakodnevno imamo mogućnost da sretnemo nekog od mučenika. posebno kad su u pitanju ovakvi formati, kakvi su sevastijski mučenici. Eto nam mogućnost da i ova oskudna vremena proizvoljenjem i namjerom promijenimo naše duhovno stanje mijenjajući odnos prema mučenicima gospodinu. Pa kaže, nama ne predstoji da se divimo jednom ili dvojici mučenika, pa čak ni desetorici, nego četrdesetorici blaženi moglo bi se reći da su oni u razdvojenim tijelima imali jednu dušu, s obzirom da su u saosjećanju i saglasnosti vjere pokazali jedno trpljenje u mučenjima, kao i podjednaku istrajnost za istinu. Stoga, udostojili su se iste časti u zadobijanju vijenaca slave. Onda kaže, koja će besjeda moći da izobrazi njihovo dostojanstvo? Ni 40 jezika ne bi bilo dovoljno da proslavi vrlinu takvih muževa. Čak i kad bismo se divili samo jednom od njih, snaga moje riječi bila bi prevaziđena. I to riječi svetoga Vasilija. Šta tek da kažemo za toliko mnoštvo, za vojničku družinu, nesavladivi puk, koji je jednako i u bitkama bio nepobjediv i u pohvalama nedostižan. važno je naglasiti za one koji ne znaju da je 40 sevastijskih mučenika da su bili vojnici i to elitna jedinica u rimskoj vojsci koji su odbili da na zapovijest Likinijevu a Likin je bio saca Konstantinu Velikom onom zapadnom dijelu carstva da se svi poklanjaju idolima. Zapovjec sa carskog nivoa koja je važila za sve, bez izuzetka. Pa i za tako ugledne vojnike, a ova četrdesetorica pripadali su tom nivou, dakle vrlo ugledni, i u vojsci izuzetno poštovani, a to poštovanje zaslužili su hrabrošću, u bitkama i odanošću i caru i carstvu. Međutim, kad je car zemaljski traži ono što mu ne, prepad, ne pripada, poklonjenje kao Bogu i idolima od njega montiranim, oni su projavili nepokolebljivost u vjeri. I njih 40 bili su odvojeni i predati stradanjima. Ono što je specifično za njihovo stradanje jeste njihov boravak na ledenom jezeru, na izuzetno niskim temperaturama, gdje su odstojali u ime Božije i gdje su se vijenaca nebeskih udostojili. slavljenje mučenika, njihovo isticanje. E, nije važno samo u tom smislu što se drži pamćenje na njih, nego njihov primjer e, nadahnjuje generacije koje stasavaju i koje tek počinju da hode putem gospodnjim. A na tom putu, braćo i sestre, e, mnogo su važni primjeri mučenika, kao podsticaj, kao ohrabrenje. Vi znate da u bolesnim ideologijama, evo i mi smo još uvijek dobrim dijelom u boleštini, one prethodne ideologije, evo sad polako montiraju novu scenu, novi stage, i evo sve više izvode e, nove primjere, nove idole. To će sve više e, biti onako otvoreno, da kažemo, okultnog karaktera i sve više će ličiti na ona drevna idolopoklonstva, gdje će se ljudi klanjati u onoj, da kažemo, religioznoj formi u vidu određenih kultova. Toga sve e, više ima. Znate, recimo, kad smo bili mlađi pa smo gledali one filmove o, o bombašima, znate, takozvani narodni heroji, junaci, Boško Buhe, ova generacija, znate, i mnogi drugi, znate, tako da motivišu a danas imamo drugi, ajde sad da, da ne nabrajemo. Svaku generaciju prati neka paralelna e, motivacija, znači, neki likovi danas su to, da kažemo, sportisti, menadžeri, oni koji prate duh vremena i podstiču narod da se masovno utapa u tu sferu duha i da služi u toj oblasti. Ali neko mora to da motiviše, I kad se čovjek srijeće sa takvim primjerima, on biva ulovljen, motivisan i onda se predaje tome. U crkvi, braći i sestre, e, postoji isti takav model, naravno po kvalitetu i po cilju beskrajno različit. Crkva nas motiviše. Ona kad istakne nekog mučenika ili mučenike, kao u ovom slučaju, sevastijske ili momišićke, ona se ne hvali nekom starom pobjedom, od nas očekujući priznanje ili, eto, tek pažnju, nego želi da nas ohrabri, da nas motiviše, da kaže nemojte da se plašite, nemojte da se bojite. Evo vidite kako je svetih 40 mučenika, puk nepokolebljivi. Pogledajte kako oni on iz ove situacije, a bijela je slična ovoj vašoj. Provokacija je bila identična ovoj. A vidite kako su oni odreagovali. A vi obratite pažnju i pazite da ne odstupite, da se ne postidite da se ne odreknete. Gospod je u jutrošnjem evanđelju rekao, ko se postidi mene i mojih riječi pred rodom ovim, preljubotvornim i grešnim, postidit se i ja njega pred Otcem mojim i angelima nebeskim. Sveti mučenici demonstriraju Kako to izgleda čovjek ili zajednica ljudi koja se ne stidi riječi Božije i koja se ne odriče Božijega krsta, smrti i vaskrsenja, koja se ne odriče pravoslavne vjere, bez obzira na provokaciju i sa lijeve i sa desne strane, odolivajući i nuđenju visokih počasti, visokih činova, i velikih količina novca, to je provokacija koju danas imamo, i na ličnom, i na nacionalnom planu, nažalost tu mnogi padnu, mnogi su već pali, i to je, to je najjeftinija prodaja. Prodati vjeru za večeru, to je najniže. I što kažu mudri, nit oni dobili, nit smo mi izgubili. Hoće da kažu da je to da je takva duša, da je to ništa, koja prodaje vjeru, svetinju vjere za večeru. Koliko god ta večera skupo bila plaćena i u kako god skupo montiranim ambijentima i salama, jer vjera je pravoslavna vjera je najveća vrijednost našega naroda. A kako se ta vjera štiti, pokazali su sveti mučenici. Govoreći o neophodnosti da crkva slavi mučenike i da podstiče nove generacije, govoreći ne samo o njihovim stradanjima, koja su zaista bila velika, teška, mučna, nego krunišujući tu priču i propovijed njihovom slavom, njihovim toržestvom, njihovom pobjedom i vijencima kojima su bili ovjenčani i bili udostojeni vječnoga blagoslova i vječnoga carstva. Malo su stradali, braći i sestre, a čitava ih crkva slavi. Jest ljuta zima, ali je sladak raj, kažu sveti mučenici. Za malo muke, za malo stradanja, vječno blaženstvo i vječna slava. Tako oni nama poručuju. Ako treba radi vjere da se strada, ako treba radi vjere bez posla da se ostane, ako treba radi vjere da nas progone, na razne načine. Znate, imate ono povlačenje, izolaciju, razne priče, klevete, ogovaranja, znate. Sve to i mnogo, mnogo, mnogo više od toga treba da se istrpi vjere radi. I da se ne zbunjujemo. evo imamo primjere nezbunljivih ispovjednika i mučenika da držimo našu poziciju i da pogled svoga uma fiksiramo za krst gospodnji i u njemu da tražimo smisao i nadaknuće. A u svjetlosti tog, krsta, braći i sestre, prelamaju se zraci koji dolaze, odnosno koji su svjetlost primili od tog krsta, a to su zraci naših svetih mučenika, i čija svjetlost se reflektuje i vraća onom prvom izvornom krstu. I naši krstovi onda postaju svetinja. Mi prepoznamo da ono na što smo mi pozvani je isto ono na što su pozvani i sveti mučenici. Slava koja nam se nudi, obećanja koja su nam data, ne razlikuju se, razlikuju se po kvalitetu od obećanja koja su data svetim mučenicima i kojih su udosojeni vjernošću do smrti. I zato je e, smisao jednog dugoga praznovanja praznika svetih mučenika i ta što motiviše, nadahnjuje i ohrabruje naraštaj koji je na potezu. Naraštaj koji tek donosi odluku da li će krenuti za gospodom. Jer pazite, Jedno je posmatrati, jedno je razmišljati, jedno je donositi odluku, a nešto drugo je, donijevši je, krenuti za gospodom. Ova situacija koju imamo, gdje gospod govori ko hoće da ide za mnom, tu još nije noga ispružena, tu još nije korak i potez napravljen tu još slušamo gospode kako poziva, jasno uslovljavajući da možemo da idemo za njim, da možemo da ga čujemo, da možemo da ga primimo, samo ukoliko uzmemo svoj krst, a ga uzmemo kao svetinju, ne ostavljajući ga i ne prodajući ga, ne mijenjajući ga za bilo šta drugo. Kako to izgleda u praksi, a to je mnogo važno da imamo primjer, mnogo važno jer ponavljamo, bez dobrog primjera mi možemo da uletimo u neka pogrešna tumačenja. A vidite, tumačenje izvan okvira pravoslavne crkve je bez izuzetka pogrešno. Samim tim što je izvan crkve govori o tome da je pogrešno. A da ne govorimo o daljim projevama e, lutanja i skretanja sa blagoslovenog puta, odnosno istinskog tumačenja riječi gospodnjih koje se tumače i otkrivaju u onoj meri u kojoj usvajamo blagoslov i u kojoj nosimo krst. Jer istina Božja otkriva se krstom i kroz krst. Oni koji ne nose krst, braći i sestre, oni nikad Boga razumjeti neće. Nikad crku razumjeti neće. A mučenike oni prosto neće poznavati. Evo vidite, i naša generacija, to nije generacija krstonosaca, nije smo narod koji strada, ali svi stradaju. E, stradati ne znači i krst nositi. I po čemu se vidi da mi ne pripadamo generaciji krstonosaca? Što ne znači da nećemo pripasti, ali ukoliko se pokajemo, po tome što što ne poznajemo krstonosce. Evo, primjer da ne tražimo drugi. Svetih 40 sevastijskih mučenika. Zar ne? Vrlo mali broj nas. Da ne govorimo o ljudima koji potpuno ignorišu crkvu, uopšte ne znaju za njih. A ko nosi krst, znate, on se mora sresti sa mučenicima, jer oni su kriterijum, oni su mjerilo, oni su zvijezdano nebo, oni su putokaz, znate, oni su pomoćnici, oni su oni koji nadahnjuju, koji potvrđuju, koji govore da se može, koji nam mašu, koji nam pjevaju, koji nas pozivaju sa one strane i sa onog svijeta, iz Carstva Nebeskog. Mi praznujući sve te mučenike, braće i sestre, mi se dodirujemo sa njima, mi se u njihovim ličnostima srećemo sa nebeskim carstvom, kome oni kao žitelji pripadaju. Zato je riječ o njima uvijek, ne samo o njima, nego i o drugim svetim učenicima, uvijek podsticajna. U uvodnom slovu on govori da nema potrebe govoriti o njima u onom, da kažem, e, zemaljskom smislu. Gdje su bili, gdje su rođeni, šta su radili, šta su učili, koje diplome imali, znate. To je, Sveti Vasilje kaže, potpuno suvišno. To rade svjetski pisci. Oni kad hoće nekoga da proslave, oni počnu, znate, pa djelji, djelji, pa trpaj, trpaj, trpaj, toliko nepotrebnog izmišljaj, dodaj, ukvapaj. Kad govorimo o mučenicima, koristi se potpuno drugi metod. Sveti Vasilije kaže da nema nikakve potrebe, niti on to radi, da govorimo o njihovoj zemaljskoj otačbini. Evo pogledajte recimo Sveti Nikola, znate, kad se srijećemo sa njegovim žitijem, nije nevažno, ali daleko da je najvažnije gdje on živi. Zašto? Jer je njegova veličina u tome što je žitelj nebesnog carstva, žitelj gornjeg Jerusalima, svjedok i sin Oca Nebeskoga po blagodati i učitelj vječnih istina. Što bismo se sad zaglavljivali na nečemu što je sporedno? Kad govorimo o takvim veličinama, prosto gubimo vrijeme i oduzimamo pažnju, skrećući je na nepotrebne u odnosu na ono glavnu stvar. Sveti Vasilije Veliki je duhom svetim vođen, takođe izbjegava to i kaže, a što bismo govorili o njihovoj zemaljskoj otečbini, kad su oni, žitelji Gornjeg Jerusalima, žitelji grada mučenika, kako on naziva Gornji Jerusalim, i govorit ćemo o njima u tom kontekstu, slaveći ih, proslavljajući Otca njihovog, Sina očevog za kojeg su postradali, u slavi Duha Svetog. I besjede slavoslovne u čas mučenika uvijek imaju taj karakter i to usmjerenje. To je u neku ruku i kanon odnosno pravilo, kad se grade besjede ili se stavljaju životopisi svetih mučenika. Donijet je zakon, Likinije je potpisao i zapečatio. Svi da se poklanjaju idolima. Hristu niko. Ukoliko ne bude ispoštovano, smrću da umru i krenulo je. Pečat carski naredba je krenula po svijetu. E, nije isključeno, braći i sest, a bilo je to, vi znate, evo tu je naš profesor i među vama stariji koji su, znate, primali takve naredbe, to je, evo još žara ima na toj vatri, još se zemlja pomjera u jamama, gdje su ubačeni oni koji se nisu pokoravali zapovjesi Česarevoj, koji se nisu odricali čega? Ikone, krsta, slave, zvona, crkve, liturgije, koji nisu htjeli sveto evanđelje da bace u kontejner, koji nisu htjeli iz svetoga da putira da piju pivo, koji nisu htjeli da se klanju idolima. Još se zemlja pokriva, još im se kosa, braće i sestre, vidi. To je bilo samo nekoliko decenija iza nas. I to će opet da bude. Samo što se sad, po dopuštenju Božijem, grade nove strategije. Ali, ponovo će Gospod da žanje, očekujući nove plodove i nove kosti mučenika za nazidanje nebeskog grada, je treba da se proširi, treba tamo još kostiju i lobanja da bude ugrađeno. Daj Bože da i naše kosti budu u tom gradu. Gonjenje je krenulo. Frontalno. Dželati su bili neumoljivi, oganj spreman, a mačevi naoštreni. U zemlju je poboden krst, pripremljene su i jame, točkovi za mučenje i bičevi. Dok su jedni bježali, drugi su se podčinjavali. Strah. Predaja. Izdaja. Krst. Sklanja se. Dolazi drugi simbol. Antihrista. Izdaja pokorio se. Drugi su pobjegali. Neki su bili neodlučni, a neki su se užasavali i samih prijetnji. Nekima se od približavanja strahota vrtjelo u glavi, dok drugi, stupivši u borbu, nisu bili u stanju da izdrže do kraja, odustajući od podviga i gubeći breme trpljenja koje su već posjedovali, kao što brodolomnici na moru gube tovare stečene trudom. Neko vrijeme bili u borbi, međutim, pali, predali se, bacili peških. i u takvoj atmosferi, pod silnim naletom vjetra bezbožništva, evo, braći i sestre, na tom čistom prostoru 40 vojnika, kako sveti Vasilij kaže, nepokolebljivi puk. Baš u toj atmosferi bježanije, izdaje, predaje, njih četrdesetorica nastupaju. Evo kako to sveti Vasilije gradi, kaže. I tada nepobjedivi i plemeniti Hristovi vojnici istupaju na sredinu. Ne po ćoškovima, znate, to su mučenici, duh sveti, znate, čeka trenutak, situacija je snimljena, đavo izlazi sa svojim, potpuno nemoćan, i onda puk, četrdesetorica, pojavljuju se. Da, da razvale, pazite, da razvale. I da se i dan danas podnebes je trese od tih udara. Snažan kontrast, bježanija, prodaje, izdaje, ćoškovi, stolovi, tavani, četrdesetorica frontalno napadaju. Čime? Vjerom. U koga? Svetu Trojicu. Kojom silom? Silom Duha Svetog. Kaže Gospod i nama, reko i njima Mi smo čuli, a oni su poslušali, kaže. Kada zbudu imena mojega radi izvodili pred i vlasti, kada zbudu budu tukli, stavite u srca svoja da ne smišljate unaprijed šta ćete govoriti, jer nećete govoriti vi, nego će duh Otca vašega govoriti kroz vas. U ovim situacijama, kad sveti mučenici izlaze na scenu, braće i sestre, duh sveti, duh oca njihovoga, govori. Kad čitate žitija mučenika, i uopšte svetitelja, a posebno mučenika, obratite pažnju jer se u tim trenucima projavljuju i potvrđuju riječi gospodnje koje smo upravo citirali, da tada Duh Sveti govori kroz njih sa velikom smjelošću, sa apsolutnim autoritetom, obraćajući se carevima kao mušicama, kao skakavcima, kao vaškama, sa apsolutnim autoritetom. Bez oružja, nego silom vjere, prijeteći smrću, boreći se smrću, pobjeđujući smrću. Kostima, pazite, obnaženim kostima, zasljepljujući lice i crvene oči demona. Jer demon Kad vidi uguljenu kost mučenika, on bježi. Kad vidi ruku i kad vidi krv mučenika, on bježi, braći i sestri. Njemu nije u interesu da krv bude prolivena. On ne voli to. On ne voli dranje, on ne voli mučenje, on ne voli kolec. on ne voli kičmu iz koje curi krv, on ne voli glavu prerezanu, On voli izdaju, on voli prevaru, on voli prodaju vjere, on voli odricanje. Ali je primoran vjerom da sječe. Dođe ovamo, kažu mučenici, duhom svetim, sjeci ovo. Ovdje da sječeš, ovdje. I tom krvlju pali demona. Kako kažu crkveni pjesnici, krvlju svojom, kaže, potopi pukove demona. Ta krv, braćo i sestre, hrišćani su umakali, znate, šta imaju, maramicu, moče u krv i idu. I tom krvlju su isjelivali bolesni. Sveti mučenik Lup, učenik svetoga Dimitrija, velikomučenika, on je bio u tamnici sa Dimitrije kad su ga probali. Pet kopalja je ubalo Dimitrija i velika krv se izlila. On je svoj prsten umočio u tu krv i tim prstenom je isceljivao sve bolesti, izgonio demone. I to se pročulo po Solunu, pa i, stran, i sam postradao kao mučenik. Dakle, demoni, odnosno mučitelji, pod pritisima demona, kolju, ubijaju. Ali vidite, to morate da tumačite kao hrišćan ispravno. Nije to projeva njihove sile, nego to je blagoslov Boži i vlast Duha Svetog koji privezuje da priđe mučeniku i da mu odreže glavu. Ali ta glava, braći i sestre, to je odrezano za ovu glavu. Vidite tu iznad vas, koja nas sve posmatra glava čovječija za glavu Božiju. Znate li gdje su takve glave? U kivotima. Te lobanje se cijelivaju. Posle su ih majstori filigranski obrađivali, eno ih na Svetoj gori koliko hoćete, sve u srebrnim kivotima, dragim kamenim ukrašenim. Iznose se sa velikom čašću da će mučenika toga, mučenika ovoga, Pantelimona, Georgija, Dimitrija, Artemija, Merkurija i mnoge mučenike i mnoge mučenice. Ne samo glave, ruku, imati prst nekoga od njih je veliki blagoslov. Tu mi imamo Đorđa u banji, manastiru, kod Risna, veliki blagoslov, kaže prst svetoga Đorđa. To nije pobjeda demona i mučitelja, to je pobjeda mučenika. Stojeći pred načelnikom koji je pokazivao carski ukaz i zahtijevao podčinjavanje, oni su slobodnim glasom, smjelo i hrabro ni malo se ne preplašivši zbog onoga što su vidjeli, razna mučenja, i ne užasnuši se zbog prijetnji, objavili da su hrišćani. I kaže sveti Vasilij na tu objavu, hrišćanin sam. Ovo kako nam to danas hvali, braći i sestre, koliko mi toga utrpavamo da objasnimo prostu stvar, mada izgleda da to ni nama nije jasno, pa onda mnogo govorimo, mnogo pričamo. Hrišćanin si, tako mi reci, ako jesi, reci si hrišćanin i to je dovoljno. A čim govorimo, znate, objašnjamo, to je sumnjivo onda, ne znamo mi onda ko smo. Mi sami sumnjamo u sebe, savjest to potvrđuje. A oni, bez sumnje, utvrđeni umom u srcu, voljom sjedinjeni sa voljom Božijom, govore caru da su hrišćani. Pa kaže se ti Vasilij, na to njihovo ispovjedanje, kaže, O, neka su blaženi jezici koji su ispustili osveštani glas, koji je osvetio vazduh koji ga je primio, kome su zapljeskali anđeli. Sve angelske sile, znate, duhovno aplaudiraju tom nastupu, toj sili, toj hrabrosti, kojim je ranjen đavo sa demonima i koji je gospod zapisao na nebesima. Evo ga do dana današnjeg. To što su rekli, eho rečenog bit će stradanje koja su podnijeli. Ali oni su odmah rekli. Mogli su i da ne postradaju. Mogli su da stradaju i mnogo više nego što su stradali. Međutim, u srcu oni su rekli ko su i kome pripadaju. Potpuno se predavši promislu Božju. Mogli su sa njima, braći i sestre, da rade bukvalno šta hoće. To je bila takva sinteza, takva sinergija, odnosno jedinstvo volja čovječije. U ovom slučaju je mnogo važno da ih vežemo, jer njih 40 u jednom duhu. Znate kakva je to sila? 40-orica u jednom duhu. Gospodje, rekao, gdje su dvojice ili trojice u ime moje, tu sam ja. Znači, to je velika sila. Ovdje njih 40 bilo, mnogo moćni. I to što su rekli, hrišćanin to je bila odluka. To je bila pobjeda, to je bio kraj. Ovo je samo eho pobjede što će se izdešavati. I na taj njihov e, izraz, izraz srca, koji je projavljen kroz glas, vazduh je bio osveštan, kaže Sveti Vasilija. Pazite, Ovo nemojte da shvatite, pošto smo mi naviknuti na romani i serije. Sveti Vasilij kad kaže vazduh je osveštan, onda je vazduh osveštan. Sveti Vasilij je, znate, težak na izraz, znate, mnogo težak, zahtjevan, kad se radi o dogmatima, kad se radi o molitvama i o ovoj vrsti slavoslovlja. Govori onako kako jeste. Kad su rekli, hrišćan, hrišćanin sam, vazduh je bio osveštan. Angeli su aplaudirali, demoni su odstupili, to je sila. A gospod je zapisao, da je se zapisao, zar ne potvrđuje i ovogodišnje praznovanje 40 mučenika. Da nije izblijeđalo, braći i sestre, to pisanje gospodnje nije izblijeđalo. Znate kad je ovo bilo? Davno, to je treći vijek, braći i sestri. Drugi na treći. Mi smo danas u 2014. godini. U crkvi. Nismo imali nikakvu dilemu. Znate? Nismo tražili gdje smo, šta smo, ko smo. Mladenci. To se vidi čim uzmeš kalendar za ovu godinu. Odmah mladenci. Crkva reaguje precizno. Sve je spremno. Zašto? jer je njihovo ime Gospod zapisao na nebesima i ono se ne briše. A zašto? Zato što je ime Hristovo bilo je zapisano u njihovim srcima. I zato što se oni tog imena nisu postidjeli pred veličinom ovoga svijeta, znate To su ta velika imena sa kojima svijet prepada narod. Vi imate i na ovim prostorima određena imena koja imaju, kažemo, neku silu, ali to je montirana sila. Tu nema nikakve sile. Da? Aj probaj sa tim imenom da izađeš pred demon. Neki dovedu djevoimanog, pa uzmi to ime, pa prijeti demon. Ajde tim imenom obavi neku svetu tajnu. Aj sa tim imenom uđi u sabor mučenika, pa probaj tamo da izazoveš aplauz ili podršku. Pođi sa tim imenom u neku svetu za zadužbinu da te likovi sa fresaka svetih predaka pogledaju. Ništa, ništa, ništa, ništa, nikakva sila. A narod se prepada tim imenima, nastupima, izjavama A koji narod, braći i sestri? Nevjerni narod. A tamo gdje nema vjere, tamo je i strah prisutan. A znate zašto je strah prisutan? To je zašto, e, zašto nema vjere, koja izaziva strah od gordosti. A gordost, to je najgora vrsta idolopoklonstva, gdje se čovjek samome sebi kvanja i sjenke se boji. Čudesan oblik pobožnosti. Sebe u nebesa, a svega se na zemlji plaši. A onaj koji u srcu ima ime Hristovo, koji ga poštuje kao jedinog istinitog Boga, on je neustrašiv Kojom silom i kojom hrabrošću? Silom i hrabrošću Duha Svetoga. On je ili oni su nepokolebljivi. Ispovjedajući svoju vjeru, niko nije isticao svoje ime u njihovom, iako su imena sačuvane, mi ćemo e, na kraju pročitati imena svakog od njih. Međutim, u ovom trenutku oni su bili potpuno vezani za Hristovo ime. Jer nazvati sebe hrišćaninom znači svoje ime sjediniti sa imenom Hristovim i u njegovom imenu naći smisao svoga postojanja, svoga života svog imena. Kad kažemo hrišćanin sam, mi smo mnogo više rekli nego kad kažemo samo svoje ime. Jer naše ime se ne gubi u Hristovom imenu. Naše ime samo u Hristovom imenu ima vrijednost i kvalitet. Njih četrdesetorica govorili su da su hrišćani. Hristovo ime ih je objedinilo. I sad ovo je vrlo važno, jer je aktuelno. Alikini, odnosno sudije i mučitelj, osjetivši nalet sile i hrabrosti, koristi oproban metod i koristi ga po uobičajenom pravilu. To je, braći i sestre, demonsko pravilo. To je pravilo ovoga svijeta, da kažemo ovoga svijeta, mislimo na na svijet koji satana inspiriše i duhovno rukovodi. Kad nasrne na crkvu po dopuštenju Božijem, ponavljam još jednom, ne zato što je jači, nego zato što mu Gospod kaže ajde priđi, kivot je gotov, oguli ove kosti, da bi miro mogle da ispuštaju. Nasrni ovaj život da ga vječnim učinimo. Napadni ovo ime da ga krvlju ispišem po nebesima. Tek onda đavo napada i duhovoga svijeta. A napada po pravilu. A obratite pažnju jer i danas isto to činimo. Šta je učinio tadašnji vlastodržac? On je bio veoma vješt. On je na razne načine pokušavao da hrišćane prevari ili izmijeni i laskanjem i prijetnjama. To je uobičajeni metod. Laska i prijetnja. Ali prvo laska. najprije htio da ih zavede laskanjem, pokušavajući da oslabi silu njihove pobožnosti, što laskanje uvijek čini. On im je govorio, nemojte izdavati svoju mladost, nemojte mijenjati slatki život za prevremenu smrt onima koji su navikli da se odvažnošću ističu u ratu, ne priliči da umru smrću zločinaca, jer njih četrdesetorica predstavljali su elitnu jedinicu vojske. Oni koji nisu čitali žitje treba da znaju, to smo juče na liturgiji govorili, da ponovimo, da je bilo obračuna gdje je bukvalno čitava vojska bila razbijena, pod naletom protivnika, gdje su samo njih četrdesetorice ostajali, ne razvajajući se. I uvijek sa molitvom, ulazeći u borbu, molitvom istinitom Bogu, primali su duhovnu silu i bili su u stanju silom duhovnog jedinstva da razbijaju nalete neuporedivo i po broju i po naoružanju snažnije vojske, ali sila jedinstva činilo ih je snažnim da promijene tog borbe. Zato su uživali veliku čast u vojsci. Nisu bili prosto obični vojnici, nego elitna jedinica. I sad ih mame na to. Šteta je mladost da gubite. Takvu čast, takvu poziciju da izgubite. Pa znate ko ste vi, znate i kakva je perspektiva pred vama, kakve mogućnosti. I zaista, Mnogo su im nudili. I sad da umirete kao zločinci, najgorom smrću. Napadaju laskom, probaju, burgijaju. Jer vidite, duša ima svoje slabosti. Međutim, njihove duše bile su već optočene zlatnim omotačem duha svetoj i postali su nepokolebljivi. Ovaj pokušaj mučitelja da ih pokoleba samo je požio priliku da se njihova vjera i hrabrost i odanost nebeskom caru još snažnije projavi. Osim toga, on im je obećavao i novac. I danas, braći i sest, tu pazimo se svi na, da kažemo, tom nivou naroda, tu smo mnogo podlegli, znate, novac mnogo brzo mijenja čovjek, znate, mnogo brzo tu je malo ko ima, znate. I da nas gospod ne čuva, znate. E, novcem ili bogatstvom ili čavašću, počasima, mnogi bi bili odvojeni od vjere. Mnogi. To je jedno od najopasnijih iskušenja na putu krsta. Bogatstvo, čast, slava, luksuz. Vidite kako nas mame svim tim pozicijama, pa čovjek gledajući sve to biva zanesen, znate. To je sve uh, u pozadini zapravo iskušenje za e, krstonosce i za podvižnike, učenike i podvižnike krsta. Nudio im je počasti od cara i visoke činove, posle toga, osjetivši da ne može, krenuo je drugim putem, prijeteći mučenjima, strašnim mučenjima i smrću. A oni odgovaraju duhom svetim. Zbog čega nas mamiš svojim blagom, bogoborče, predlažući da otpadnemo od živoga Boga i da postanemo robovi dušegubnih demona. Zar ti daješ onoliko koliko namjeravaš uzeti? Šta hoće da kažu? Tražiš od mene vjeru. Tražiš od mene da ti dam srce. Samu suštinu svoga života. A ako to tražiš, onda valjda nudiš nešto više od toga. A šta ti nudiš? Nudiš počasti, nudiš novac, nudiš mjesto pored smrtnog cara, nudiš život, nudiš mi, sjetite se evanđelja, da sačuvam ovaj život, a da izgubimo najvječni, odričujući se Hrista i evanđelja njegovog. A oni su znali, sveti sevastijski mučenici, pogotovo trojica njih, jako dobro su poznavali nauku gospodnju, odnosno evanđelsko učenje. I znali su ove riječi gospodnje o neophodnosti nošenja krsta i o pažnji da ga se ne odreknemo, čuvajući život privremeni i gubeći onaj vječni. Ti nudiš novac koji prolazi i slavu koja vene. Ti hoćeš da me upoznaš sa carem, ali me otuđuješ od istinskog cara. Mi smo prezreli vasili svijet. Ono što vidimo nije dostojno naše plamene nade. Vidiš li nebo? O, o malo prije smo rekli Ovo što oni sad govore, braći i sestre, to nije prosto nadmetanje, e, to nije nadmudrivanje, jer situacija to ne dozvoljava. Znate. To nije polemika u nekom salonu, u nekoj sali. To je, znate, to je, to je borba, to je sukob duhova. I ovo što oni govore, govore, kako smo malo prije rekli, nadahnuti duhom svetim. Ove konstrukcije, To su konstrukcije duha svetog. Vrlo važne, jer i mi treba po, po njima da se orijentišemo. Sve to što oni nude mučenicima, pazite kako oni mijenjaju nivoje, pa kažu vidiš li nebo, a ovi nude zemlju, pozicije, novac, a mučenik kaže vidiš li nebo, kako je lijepo da se vidi i kako je veliko. Vidiš li zemlju, kako je prostrana i kakva se čudesa na njoj događaju. Ne samo jedan dio zemlje ili jedno carstvo, nego baci pogled na svu zemlju i na sva njena bogatstva. Pogledaj svo nebo i sve zvijezde i sunce i mjesec. Sve, sve, sve, sve. sve Ipak, ništa od svega navedenog ne može da se uporedi sa blaženstvom pravednih. Jer sve rečeno prolazi i nebo i zemlja, a naše blago ostaje slava pravednika i blagodat mučenika. Nebo i zemlja će proći, kaže Gospod a riječi moje neće proći. Oni koji riječi Božje čuju i u srcu sačuvaju, neće proći. Nebo i zemlja će proći, a oni sa riječju Božijom u srcu neće proći. Vjekovi su prošli. Odavno, braći i sestre, ovi mučitelji, ovaj što je razgovarao sa sevastijskim mučenicima, on je odavno prošao. Odavno su prošli i oni koji su ih mučili. Odavno su ti gradovi prošli. To carstvo, taj car, e, čije poznanstvo su oni nudili u zamjenu za poznanstvo i jedinstvo sa nebeskim carem. Taj car je Likinije, pazite, odavno prošao. I mnogo toga drugog prošlo je. A oni, sevastijski mučenici nisu prošli. Jer riječ Božja koju čuvaju u srcu, koju su sačuvali u kostima, nisu prošli. I neće proći. I kad nebo i zemlja budu prošli, a prolaze, jer prolaze i obliči ovoga svijeta, oni neće proći. Jer njihova imena su zapisana na nebesima. Oni su žitelji nebeskog carstva. Oni u tom carstvu sad caruju sa Hristom. I kad danas, ajmo to, iskoristimo tu mogućnost, iz ove pozicije pogledamo ponudu one bijede Likinijeve, onog novca, mrtvog, bogatstva, časti, kad pogledamo iz ove perspektive, koliko to sve izgleda jadno, bijedno, koliko zapravo svega toga danas uopšte nema. I ono što se nama danas nudi, braći i sestre, sve ono što nam se nudi i što nas odvaja od crkve, isto je tako kvalitete i porijeklu. I oni koji se danas odreknu crkve pravoslavne, vjere Božije, tvrde vjere Božije, koji se odreknu mučenika, pred naletima i prijetnjama prolaznih careva, koji danas jesu, a sutra ne poznaju mjesto svoje, koji će duh vremena da, da, da, da, da rasturi, da razduva, da se više traga neće znati. Kao što se mnogima ne zna. Gdje je slava imena onoga po kome su se naši gradovi nazivali? Do juče. Gdje mu je slava danas? Ni pas se više ne okreće na to ime. Nikad se nije ni okretao. Možda ona jedan. Vučija. Gdje? A od imena Hristovog i danas demoni bježe. Od imena svetih sevasijskih mučenika demoni bježe. Sveti Vasilije Veliki kaže da su oni kao čitav sistem tvrđava njih četrdesetorice koji čuvaju crku pravoslavnu I gdje god im se imena spomenu, dolaze. I što je zanimljivo, a da Sveti Vasilije to govori duhom svetim, da uvijek pomažu četrdesetorice. Kad jednoga prizoveš, svi dolaze. U takvom su duhovnom jedinstvu da uvijek nastupaju zajedno. Zato i mi, braći i sestre, da sad ne odemo predaleko, tema je gusta, zahtjevna, e, besede i dalje traje, teče, ali bojim se da, da ne bismo ispratili sunđerom uma, pa onda možda bolje da se ovdje i, i zaustavimo. Nažalost, zaustavimo da je trpeza prebogata, malo smo od nje zakačili, e, da njih prizivajući, njihova imena, E, prije svega upoznavši se sa njima, da ih prizivamo ova naša vremena da nam pomognu da se ne uplašimo i da se ne odreknemo onog velikog blagoslova nošenja krsta, nošenja časnog krsta, e, nošenja po blagoslovu crkve u kojoj smo kršteni, u kojoj smo krst primili. Jer mi smo krst primili u našoj crkvi, pravoslavno, tu smo kršteni. I ona nam je krst dala. I da se ne odvajamo od nje, jer ako se odvojimo od nje, braći i sestre, mi smo si od krsta odvojili. Ne može krst da se nosi, a crkva da se ostavi. Ne može za gospodom da se ide, a crkva da se napusti da se sa crkvom ne ide. Ne možeš ti ni Boži glas da čuješ ako ga ne čuješ u crkvi. Evo, jutro smo imali blagoslov i svaki put imamo blagoslov. Kad god smo u crkvi, a to nekako bude brzo, nekako bude besplatno, pa i ne obratimo pažnju na to, a kad bismo plaćali svaku liturgiju po 5-6.000 evra, znate kako bismo, znate, na svaku riječ bi obratili pažnju, jer platili smo pozajmili smo. Uzeli smo na kamatu, a ovi čekaju da se to vrati. Onda bismo se molili, mislim koristimo je na primjer, nemoguće, ali ajde malo da skrenemo pažnju na tu našu nemarnost, koliko mi ovako prolazimo kroz to. Besplatno je, pa može i da se ne sluša. A brzo se desi, uđeš u crkvu, liturgije, eto, onako malo se zaletimo, što bi rekli, liturgijskim himnama. I evo ti ga, 15 minuta, apostol, poslanica, kađenje, aliluja, evanđelje, nalon, znate, sve ide vrlo brzo. Premudno, smjerno stojimo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje i svetog evanđelja po Marku. Pazimo I eto ti ga, već šta bi, riječ Božja. Eto ga Gospod govori. Kako je to moguće tako brzo? Ja. Nema nikakvih dimnjaka, nikakvih agregati ne rade, nikakve lampice se ne pale, znate. Nikakvi posebni sistem, računari, ne. Sve je nevidljivo, a sve je povezano. Sve je savršeno. I što imamo kao plod? Riječ samoga Boga. Evo, jutro smo je svi, ne samo ovdje, nego svim crkva, čuli riječ o krstu i poziv da ga nosimo. Da može da se nosi, da izaziva spasenje, da vječni život daje u nas na ovaj naš mrtvi, prolezni, polovni, važni život, potvrdili su i sveti sevastijski mučenici. I mi, braće i sestre, podržani njihovim molitvama, i ne samo njihovim, nego molitvama svih svetih mučenika i svih svetitelja, podržani silom angela koji vole i aplaudiraju e, svima onima koji se krsta ne odriču, koji krst nose. Znate kako je, kakav je oblak angela oko krstonosaca, ne samo čuvara koji je stalno uz nas, nego posebno tamo gdje se vjera jače ispovijeda, tu se i sile nebeske okupljaju. Tamo gdje se vjera Božja čuva i pravoslavlje štiti, tu je poseban pokrov presvete Bogorodice. Njena posebna briga. Tu je poseban blagoslov svete Trojice. I čega onda mi ima da se bojimo, braći i sestri? Smrti, A gdje je ovdje smrt? Ajde, gdje je ovdje smrt kod svetih mučenika? Znate, kad su ih pobili, bili su na jezeru, pa pošto nije umro, to je strašno, ovdje Sveti Vasilij opisuje stradanje na jezeru, to je, to je minus, to je vjetar, to kida, to reže, to se krv povlači, kako kaže Vasilij Sveti, povlači se krv i bježi negdje toplota, bježi, bježi unutra, e, tkivo obamire, znate, jer na niskim temperaturama to je kao vatra, znate, to je užasan bol. Što on kaže, to ne može niko da razumije ko nije osjetio. Evo mi, kakvi smo ovakvi kilali, znate, pa nema sve, oko nas vas nešto duva, znate. Evo sad klime, nema klima u hodniku, klima u kući, u kupatiju, u sobi, u kolima, znači, sve je klima ne ubaštamo u bilo gdje. Sve je toplo, kad treba da je toplo, sve je hladno, kad treba da je hladno. I onda, znate, a to je još veća distanca. Mi ne možemo da razumijemo učenike. Znate. Sveti Vasilije tvrdi da ko nije ukusio, on ne zna što se njima desilo. I ta toplota koja se povlači, bježi od hladnoće u dubine srca, tamo izaziva strašan bol. Međutim, Oni su stajali na jezeru kao na straži, kako kaže Sveti Vasilij. Kao na straži, na božanskoj straži, čuvajući vjeru. Nema bježani, samo je jedan utekao. A gdje je ušao? U toplu okupativu koje je bilo montirano. Jezero, znači smrznuto, straža oko jezera. Oni su goli otišli u jezero, znate. Skinuli su sve i otišli kao na pir Znate kako su odvažno otišli? Poskidali su ono staro, uniforme, odrekli se starog života kako je evanđelje pozvalo. Koga radi? Hriste i evanđelje i zadobili vječni život. Snažno, odvažno, sami, bez da ih ko čera, bez da ih ko vodi. I bilo je montirano toplo okupatilo. Kao danas ovdje vidite, manastir, post, a tu su, znači, pogotovo ovdje u našem manastiru, to je, kažem, slikovito. Tu smo potpuno je drugi pravac, a tu je budva koja poziva na život. Vatromet, tu je muzika, tu je plaža, tu je... Pogotovo plaža. Po našem mišljenju plaža je, e, mislimo na javne plaže, klasičan primjer javnih kupativa za krstonosce. Da kažemo, mjesto za odlaganje krstova na plaži. Odložimo krst, maska za ronjenje, peraj, ležaljka, znate, nargila, džojn, što kaže Bačuška arhimandrit Rafael Karelin, literatura, paterik, puna usta, čitamo starešnik i razgovaramo sa, sa podvižnikom o spuštanju uma u srce. Pazite, znate šta je to? Tu angeli ne, aplaudir, ne aplaudiraju, tu se demoni smiju. Odložite svoj krst. On će vas sigurno sačekati. A on je od balona, znate. To su oni krstovi od balona. Nema od toga ništa, braći i sest. Znate što je to? To je toplo kupatilo. A kako je sve završilo, jedan od četrdesetorice nije izdržao, nije bio spreman, e, nije bio u jedinstvu, znate. Gordost ga je odvojila, nije bio uvezan. Imao je nešto lično, imao je nešto u dubini srca, privatno, sebično. I test temperature vjetra, vode ili vatre, otkrio ga je. Vidio je javno kupatilu, javnu plaž i, a bilo je zagrijano udobno, jedna sauna, puši se iz nje. Napustio je i krenuo. I šta se desilo? Htio je, sve ovo potvrđuje evanđelje koje smo čitali, htio je da sačuva život svoj privatni, sebični, gordi. I da li ga je sačuvao? Ne. Utrčao je u javnu kupatilu. Toplo kupatilu. Ili istrčao je na javnu plažu. Da se opušti, da se raskomoti, da se, znate, da se ispliva. Šta se desilo? Raspao se. Bukvalno se raspao. Jak kontrast a zaista ne može biti jači kontrast od duha crkve, duha pokajanja, duha molitve, duha svetoga, od duha ovoga svijeta koji je sav u kontri. Prebacivanje, pogotovo naglo prebacivanje iz duha crkve u duh ovoga svijeta izaziva raspadanje. I ovaj se bukvalno raspao, rastopio, umro i izgubio je život svoj htio da ga sačuva, niti ga je sačuvao, niti je večni zadobio. Znači, čist gubitak. Na njegovo mjesto uskače jedan od stražara, gledajući sve te angelske sile kako spuštaju 40 blistavih vinaca, a njih je 39. U srcu mu se aktivirala želja, bio je negdje spreman i on sam skida sa sebe sve i ispovijeda da je hrišćanin i utrčava, popunjava, kako kažu, bojni red, jer u ratu kad jedan padne, drugi odmah mora da, da zauzme mjesto da bi lanac bio neprekinut. Pa sveti Vasilije to poredi sa tim. Odmah je uskočio u stroj i popunio ga. I taj vijenac je on primio. Ujutro, dolaze, vide mučenike koji su blagodaću Duha Svetog bili zagrijani. Lome im golijeni, nasilno im prebijaju golijeni, kosti, to su, to su da kažemo, jedan određen zahvat, prebijanje tetiva i arterija koji izaziva smrt i kostiju, i tako su ih sve pobili. I onda bacili u vatru. Pazite kako, kak, kakav proces Znate, kako pretapanje. Iz vode u vatu. Prel ima u psaltiru. I to apsolutno pripada svetim učenicima sevasijskim. Proveo si nas kroz oganj i vatru, kroz oganj i vodu i izveo u pokoj. To se desilo i sa njima. Poslije toga su svi tako iskidani, izlomljeni, bačeni u veliku vatru. Nešto što je zanimljivo, jedan od njih, snažniji, to su bili snažni vojnici, eh, konstrukcijom fizičkom, vrlo snažni. Jedan od njih, eh, snažnije po građi, izdržao je i to prebijanje golijem i još je dao znake života. A jedan od njih, evo iskoristit ću e, iz žitija svetih, samo to da vam pročitam. Razjareni mučitelj, vidjevši da su oni zapravo ostali živi, što je bilo po prirodnim zakonima nemoguće, narediše da ih sve vezani izvuku na obalu i donesuše odluku da ih odvedu na mučilište i tamo im maljevima prebiju golijem. A kada se ovo strašno mučenje vršaše, dogodi se ovo, bratite pažnju. Pobožna majka jednog od stradajućih svetih mučenika, kome bješe ime Meliton, i bješe najmlađi od svih, stajaše tamo i savjetnim riječima sokoljaše sve mučenike da junački istraju. Pazite majku hrišćanku no naročito se bojaše za svoga sina, da se kao mlad ne uplaši muka i ne klone. I jednako ga gledaše i pružajući ruke k njemu hrabraše ga i savjetovaše govoreći, ne boj se čedo, gle Hristos pred tobom stoji i pomaže ti. A sveti mučenici, premlaćeni i već duše sve predajući gospodu govoraku. Duša se naša kao ptica izbavi iz zamke lovačke, zamke se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Psalm 123. I pošto svi rekoše Amin, predadoše svoje svete duše Bogu. Samo sveti Meliton, koga majka savjetovaše i još disaše. Još mu duša bješe u tijelu. Pazite vi sad šta majka radi. Tada mučitelji narediše slugama da tijele svetih potovare na kola i odvezu da spave, a mladoga Melitona ostaviše, misleći da će još živjeti. Ali majka, vidjevši da samo njenog sina ostaviše, odbaci žensku slabost. I kakva je ova majka će da sudi mnogim majkama na dan strašnog suda, koja svoju djecu odbijaju od Hrista. Odbaci žensku slabost i dobivši mušku snagu, uze sina na svoje leđa i smjelo iđaše za kolima. Ne dozvoljava da izostane ne dozvoljava da ga išto odvoji od sabora svetih. Tada majka sustiže kola i mrtvo tijelo sina svoga, koji umeđu vremenu na leđima majke izdahnu i majku osvešta, mrtvo tijelo sina svoga metnu na tijela svetih, pridruži ga. I kada ih dovezuše na mjesto spaljenja, blizu rike, vojnici napraviše ogromnu lomaču, metnuše na nju tijela mučenika i zapališe. Pošto su tijela izgoreli, a da ih hrišćani ne bi uzeli, sve su pobacali u jezero. I šta se desilo, braći i sestre, ovo je vrlo važno. Sve kosti, a javio se glas mjesnom episkopu, Petru, tako se zvao, glas da ih izvadi iz rijeke i sve mošti, odnosno sve kosti, su e, bile obasjane svjetlošću i isplivale na površinu jezera. Kost koja svijetli. Kojom svjetlošću? Svjetlošću netvarnom, svjetlošću Carstva Nebeskog. Te kosti su već bile uzidane u nebeski grad. Svjetlost koja se projavila kroz njih bila je svjetlost budućeg vijeka, svjetlost carstva nebeskoga. A upravo to carstvo mi, braći i sestre, ištemo, upravo na to carstvo mi smo i pozvani. Ali, prateći raspored zvijezda, njima se upravljajući, a zvijezde naše, na našem putu po kojima se rukovodimo, jesu mučenici. Svjetlost tih zvijezda jeste svjetlost njihovih moštiju, jeste svjetlost carstva nebeskog. Ako hoćemo da ga se udostojimo i da ga nađemo u moru lažnih ponuda, lažnih i širokih puteva mi moramo pratiti njihova imena i slaviti njihove podvige i po našoj mjeri sa blagoslovom Božim podražavati ih. I evo na kraju da spomenemo i njihova imena koja su sačuvana. Imena ovih svetih 40 mučenika su ova. Kirion, Kandid, Dom, Isihije, Iraklije, Smaragd, Evnoik, Valent, Vivian, Klaudije, Prisk, Teodul, Eftihije, Jovan, Ksantije, Ilijan, Sisinije, Agije, Aecije, Flavije, Akakije, Ekdit, Lisimar, Aleksandar, Ilija, Gorgonije, Teofil, Dometijan, Gaj, Leontije, Atanasije, Kiril, Sakerdon, Nikolaj, Valerije, Filoktimon, Severijan, Hudion, Meliton, ovaj najmlađi, i Aglaj, koji je ušao na mjesto onog koji je izdao, primivši on 40. Bogom blagosloveni vijenac. Njihove molitve i mi da imamo i daj Bože sa njima u Carstvu Nebeskom da slavimo njihovoga i našega Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha. I sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.